watan jumadal ula bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1400 da 400 da shekara 45 wanda ya dace da 11 eh, da watan 12 watan Disamba miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun mu na kowane mako da muke gabatarwa a wannan masallacin na Al-Furqan yake wannan unguwa ta Tudun Morai a wannan gari na Tawa jamhuriyar Niger inda muke karanta littafin babban malami ibn al-qayyim al alayhi rahmatullahi ta'ala litafin da aka fi sani da adda'u wad-dawa wanda wasu ke kira da al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata ya karfafe mu har zuwa mutuwa akan wannan aiki yau za mu tashi darasi na 36 a jerin darussan da muke gabatarwa muna nan dai har yau akan raddi da malai yake wa mutane bisa wasu mummunan dabi'u da kuma aqidu da i'tiqadat da suke da shi wanda ya saba ma littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tuke bayani a wancan sa a wasatin da gabata akan maganar Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda wanda al-Imam Ahmad ya fitar da shi wanda al-Imam Ahmad ya fitar da wannan wannan bayani kuma Ibn Jarir al-Tabari ma ya kasa cewa fa hadha as-Siddiq radiyallahu anhu yaqulu wadattu anni sha'ra fi janbi 'abdin mu'min yace wadattu da nayi guri na gwammace shine wadattu nayi gurin a ce anni sha'ra ni gashi ne fi janbi abdin mu'min a cikin cikin bawa musulmi a ah, ina ma a ce ni gashi ne a jikin bawa musulmi da yake bautar Allah subhanahu wataala wanda Allah zai sa ya tsira a inin alkiyama wannan da asarkin al-Imam Ahmad ya fitar da shi malaci wa zikira anhu wa zikira anhu an rawaito an hakaito daga daga gare sa annahu kana yamsiku bi lisanihi daga shi dai har yau babaka ne Siddiq Allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi sallam. wanda ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake sa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratul layl ubangiji ya tsarkake abubakar siddiq bayan Allah Allah ya ce fa anzartukum naran talazza yace la yaslaha illa illa al alladhi kadzaba wa tawalla wa sayjannabuha al-atqa malaman ta suka ce al anan ana magana ne kan abubakar siddiq وسيجنبها الاتقى الذي الذي يؤتي ماله يتزكى wanda yake bayar da dukiyarsa dan ya tsarkaka wannan yabon fa Allah yana yi ne akan Abubakar Siddiq alladhi yu'ti malahu yatazakka yana da dukiyar Allah ce dan ya samu tsarkakuwa a ƙarshe Allah ce famali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani bane yake da wani abu a gunsa wanda yake rama masa a a wajhi rabbihil a'la yana yi ne saboda samun yarda ta Allah subhanahu wataala duk abin da yake Allah ya yarda dan sa yake yi dan ya samu yarda sani sai Allah ce wala sawfa yarda da sannu kuma Allah zai ba su har ya yarda to shine fa yake cewa nayi burin a ce ni gashi ne a jikin mutum mai imani kuma yake kana yamsiku bilisanihi yamsiku bilisanihi yana riko da harshensa yana kama harshensa wa yaqulu yake cewa hadha awradani almawarid wannan shi ya jayo min za a yi min misali za a yi bincike na za a tattauna za a bincike ni wannan shi zai kai ni zuwa ga abinda zai sa ayi bincike na wa kana yabki kathiran ya kasance ababakar ne siddiq yana kuka kukan kuma kathiran ne yawa mai dimbin yawa wa yaqulu yana cewa ibku kuyi kuka ababakar ne siddiq yana yin kuka wa yaqulu yana cewa ibku kuyi kuka fa in lam tabku fatabaku in ko ba kuyi kukan da gaske ba in ba ku kukan da gaske ba to ku yi kukan ne fatabaka ku zubta hawaye ko da ku ku kuka na zuciya ba wanda ya fi kuka na na hawaye to malaci abokin ki cewa ku yi kuka wanda yake na na hawaye saboda tunanin irin abin da ake fuskanta da kuma irin abin da ake nema da irin abun da Allah ya tanada a gobe alkiyama wa kana idza qama ila salati a har yau dai babaka ne Siddiq ya kasance idza qama ila salati in ya miƙe ya tafi tsaye zai sallah ka annahu udun min khashyati Allah azza wa jalla yadda yake da khushu'i yake natsuwa yake dan ɓarewa wa Allah subhanahu wa ta'ala yake maƙale ma wannan ibadar ta sallah to ka ce sanda ce saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala saboda khashiya jin tsoron Allah akwai khushu'i da Allah ya sifinta masu imani cewa eh, suna da khushu'i a cikin sallarsu to Abubakar Siddiq ya kasance in ya miƙe tsaye za yi sallah to sai ka ce kamar sanda ce da aka tsayar da ita kaga idan ba an taba ta ba za ta bi ba ba za ta motsa ba saboda ya samu ya hana tsira yayin ibadar yadda yadda ya kamata maliki cewa uti bi ta'iri wata ran an zo masa da tsuntsu shi ababakar siddiq ne har yau faqallabahu sai ya juya sa faqallabahu ya juya wannan tsuntsun thumma qala sai ya ce sida ma sida min wala qut'at min shajaratin illa bima dayya'at min at-tasbih yace ma sida min ma sida min saydin ba wani abin farauta da za a farauta ba wani abu a duniya da ake farautowa a kamu ko wata itaciya wa ma quti'at min shajara wa ba wata itaciya da za a sare ta illa bima dayya'at min at-tasbih fa ce sai saboda abinda ta daina na tasbihi jinkirin ta yi na yin tasbihi wannan shi zai sanya a sauke ta ko kuma tsuntsu ko wani abin farauta rashin yin tasbihi tsorata tasbihi wannan shi zai sanya a farauto a tabo in har ko zai yi tasbihin to ba za a samu galaba a kansa ba kaga wannan wannan ibara ta Abubakar Siddiq cewa tasbihi ba shakka duk wani abu yana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi rabbik walakin la tafqahuna tasbiha. ba wani abu Allah ya ce a duniya face yana wa ubangiji tasbihi yana tsarkake Allah daga ce tasbihi ay yunazzihu subhanahu amma la yuliqa bihi jalla ula yana tsarkake Allah abinda bai bai cancanta a danganta shi da shi ba to ababaka yace babu wani tsuntsu da za a je a farauto ko wani dabba da ake farautowa wanda mai farautarwa yake farautowa ko wata itaciya da za a sare face abinda zai jayo mata wannan shi da yin rashin yin tasbihi in har za ta bauta wa Allah subhanahu wataala abinda yake nihi ba za a ga karshen ta ba da ikon Allah subhanahu wataala to in har tsuntsu ko abun farauta zai shiga hannun mai farautar sa dan baya tasbihi bin babi aula mutunan da yake dan annabi adam mai hankali mukallaf ya shiga hannu idan baya yin aska. shi ya sanya musulunci bai yi wasa ba wajen karantar da mu aska, ba wani huri da zaka shiga face akwai addu'ar da ya kamata karanta duk inda mutun zai yawaye gari a rayuwarsa to akwai azkar akwai addu'o'i da musulunci yayi bayanin su zaka shiga makewayi akwai addu'a zaka fito akwai azkar zaka shiga masallaci akwai azkar zaka fito akwai azkar duk inda zaka shiga an kai bulaguro an sabke ka akwai azkar kana cikin mota zaka hau zaka shiga mota akwai azkar ka hau gangara a tudu akwai azkar ka gangaro akwai azkar ba wai huri a rayuwa face sai da musulunci ya karantar da mutum addu'ar da zai yi dan ya samu kariya da da sharri mutum da kuma aljani ina fata mun fahimta malai ke cewa falamma ihtadara lokacin da mutuwa ta zo masa shi da ihtadar alamu mutuwa suka zo masa qala li aisha ta sai ce wa diyarsa aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda ya bunayyat yace ya ke ya ke diyata inni asabtu min malil muslimina hadhihi al'iba'a yace ni na samu daga dukiyar musulmi wannan al'iba'a al-kabba riga da ake haudawa sama yace iba'a al-kabba da shuwagabun ne suke sanyawa ja ta saboda shi jagora ne nawa na musulmi yake cewa ni eh, na samu daga dukiyar musulmi aka bani wannan alkabbar wa hadha alhilab da kuma wannan abun da ake kwanon da ake tatsa wazan tatsa ko ai akwai kwanon da masu tatsa suke tatso dono daga gare sa to wannan abun shine ake cewa alhilab wa hadha alabd da kuma wannan bawa yace fa asri'i bihi ila ibn khattab ki gaugawa ki mayar da wannan abun gun dan Khattab Umar da kenan ko wayannan ababen guda uku da alkabba da aka bani da dukiyar musulmi da kuma abunda ake tatsar nono da shi da kuma wannan bawon da yake min hidima duka cikin dukiyar al'umma akai da aka yi kokari ki maida musu kayan su saboda kadda mutu akwai haƙƙin al'umma na. mun bai bayani ba fa shi bane ya je cikin baitul malin ya dauko ya sa'a dacewar ce aka gani aka saya masa aka basa amma kuma sai kaga tunda dai yanzu zai bar duniyar, baya akan khalifanci haka wannan abun bai cancanta ya zauna nasa ba gware ya maida masu shi kayansu in har sahabin annabi da aka bashi cikin aljannatin yana raye saboda jin tsoron haduwa da Allah ya sa yake irin waɗannan maganganu ya kake tsammanin da ni da kai wannan musamman ko mu a alkiyama ba wannan mutum sai ka iske mutum guda ya waware kudin al'umma a kawo kayan jaha da sunan jaha amma kai sai wasu tsirarun mutane da wasu mutum biyar ba shi sama da faɗi da wannan kayan har ta kai yanzu duk abinda za a rabawa a ce an kawo na araba talakawa, in ka tsaya ka mai da hankali ka bibiya sai ka iske jagorin musu ma talaka zuciya da sai an basu ba ku fahimta ba abane fa za a kawo ko ONG ko gwamnati da ce wannan abun an kawo araba talaka, amma na farin fiddawa wanda ake fara fidda sai ka iske jagorori su ake fara fiddama ma wannan abun kuma abin da sunan talaka aka kuma shi ba talaka bane amma bakar siddiq ko ba abin da zai taba imaninsa yana raye manzon Allah ya masa shaidar aljanna su fi kilga sun fika ƙirga da annabi masa shaidar aljanna cewa dan aljanna ne kuma kai ka san manzon Allah ba faɗin abin da ba haka ba wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu shadidul quwa wahayi aka musu aka ce abubakar dan aljanna ne kuma Allah ya ba su aljanna har annabi ma yake ta farkon wanda zai fara shiga aljanna akab al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabin Allah ya shiga shi da abubakar siddiq idan annabi ko ne annabi zai zo da al'ummarsa zai shiga aljanna tare da al'ummarsa idan manzon Allah shiga aljanna wanda zai biyo baya bayan sa shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu Allah to amma gashi yana taka tsantsar game da dukiyar bayin Allah shi ba hadari mafi mafi girma a rayuwa ba hadari mafi girma a rayuwa kamar Allah ya jagorantar da kai al'umma idan mutu kana kha'in tasacin haƙƙin abin da yake nasu ne da sunansu kuma ya zamanto kai ma kana amfani da wannan abu a lokacin mutum aiki a bashi motar service mota ce ta aiki amma sai kaga an kare kai ko kwanonin tuwon biki kwanonin biki eh, tuka tukanen biki da wannan motar kaga mutum yayo ya yayo order ko yayo loading tawa daga gona da motar service ya ka gidansa na rantsi da Allah in ka je kiyama sai kawo Allah bayani ta ɗan ƙasa ce ta mutane ce aiki aka sanya ka da ita ba ta amfanin kanka ba ce ta amfanin al'umma ce da motar service mutun ya kai mata ce kasuwa idan sai wa Allah bayani lokacin da baka saka service din ba an baka motar ba baka ba kayan al'umma na al'umma ne dai daga cikin magabata an san ya shi jagora mamanta ba ko ya zama tsoba dan idan matarsa ta yaron yaransa na gida ya zo gunsa a office ta gwamnati to sai ya kashe fitilar ta gwamnati ta ƙasa sai ya kunna tasa sai ce wannan kalanzirkin ana sayar da kudin talakawa abunda ka zo mu tattauna da shi kuma abu ne wanda yake na iyali da aka ni ya shafa bai shafi al'umma ba bai da alaka da al'umma shi yasa ya ware fitila ta sa ta musamman da zai dinga amfani da ta lokacin da iyayen suke da bukatar wani abu a gonsa yau haka muke rayuwa yanzu motar motar gwamnati da ba a amfani da wajen sarrafa haraka ta gida kadan ne kadan ne wallahi ba abin mafi musiba ma kamar cin kudin al'umma ko a doke ka aiki ana biyan ka ka kasa tsayawa ka wa wannan al'ummar aiki wallahi khiyana ce yaudara ce kuma sai kawo Allah bayani gobe alkiyama duka duba a kaida ta aikin gurtu karfi nawa ake shiga ake fara takwas ake fara aiki kiran ya kamata kafin takwas kana ina kana ma'aikata ko to dan Allah haka ma'aikatan mu suke yi aje kafin aje lokaci ya huce wani fa sai bayan awa daya wani sai bayan awa biya je wajen aiki kuma kafin lokacin tashin baya yi ya taso ko yana cikin aiki wa al'umma sai ya aje wannan aikin ya zo da ko salakwal idan fa aka ce an doke ka aikin gwamnati abinda wasu gano ba shine wannan wunin naka an riga an sai maka duk abinda ya shafi naka ka haƙur ba wannan lokacin ba sai in ka sauka kana hidima ne wa al'umma in ko ka fita in ba ibada bace kai minti biyar a bahurinka ba wallahi zaka yi wa Allah bayani wannan iya nasiha ce ta mu kuma fatan mu shine a gyara fatan mu shine a gyara saboda abun baka da abun da zaka faɗa ma Allah gobe alkiyama ba mutum bai da shi in kana son kai yawo da iyalinka a kai ai shopping sai mota ta ka ta kanka a baka don bonde sense saboda aikin al'umma ne haka wannan abun bai kamata ka sarrafa shi wajen amfani kanka ba amma a tayi da motar service gona a tayi da motar service harka naka na kanka wai baka dama ga abukan Siddiq riga ce aka so masa yana halifa ya dinga sanyawa dan ya majalisa da kuma abun tatsar nono da kuma bawon da zai dinga masa hidima to kuma yau yana ganin ya zo ƙarshen rayuwarsa sai ga abin da ya cancanta wannan kayan ba nasa bane gware mai da masu kaya kayan su dan Allah haka muke mu yanzu ai mutun ya san zai retret zai yi retire to wasu awaben ma Allah dai ya sauke ka a kayan gwamnati mutum yake awon gaba da su sai ya mai shi kayan sare ne sai mutun ya mai da kayan gwamnati nasa kai saboda Allah dan Allah kai wa kanka adalci a zo kiyama ta cikin taron al'umma a ganka da abin da ka fi karfin sa duka bai kai jika 500 ba karo ko sanan al'umma kuma duk ɗan ƙasar nan da haƙi akan ka akan sa kawo kanka adalci yanzu duka ƙasar nan idan ta zace tana buƙatar ta biya ta ya za ni gare ka wanda zaka bi wannan aiki ni mi kamallaka wani aikin alkhairi kai wanda zai iya biyan bayin Allah akwai fa wanda har yanzu bai taba more kayan gwamnati kasar nan wallahi har yanzu akwai ayyukan da basu ma san me ake cewa gwamnati ba mu duk wata jiha a kasar nan sai da aka yi direction regional ta kowane bangare santi akwai a education akwai transfer abu ta kowane bangare sai da aka yi direction regional saboda su wakilci minister a Amina a jihar amma kuma mutane na can cikin daji wasan abin da ke faruwa ba wallahi ku yi wa Allah bayani Allah ya samu wani lafiya malaka cewa wa kale yake cewa wallahi ina rantsuwa da Allah lawridtu anni kuntu kuntu hadhihi ash-shajara yace na sai ne guri ina ma a ce ni ce waccan itaciyar tu'kalu da ake cin kunnanta wa tu'dab da kuma ake sare ta ina ma ba a mutum ba Allah yayi ni da za a tsira ni min hisabi kasan ba abinda ke tada wa sahabbai da hankali masu imani shine bai kai tsayuwar su gaban Allah subhanahu wataala ba kai karan kanka abinda Allah yace kai baka da tabbacin ya samu shiga to ina da a ce kuma ga haƙin al'umma kai kanka baka kare ba kare jidalin kanka ba sallan nan da ya aka karasa ta azumin nan ya aka karasa sa abinda Allah ya ce kai cikin kashi 100 kashi nawa kai nawa zaka baka kabaki yanzu da abun kowa ya zauna yau kan salli sahi cikin aiki 100 misali kaddara a ce abubuwa maki 100 ne a ce kowa ya baka san maki akan aikin sa to ina tabbatar muku akwai wanda sifil ba zai samu sifili sifili sifili da digo sifili sifili 30 ba ba zai samu ba 0.0030 ba zai samu ba cikin 100 to yace sai ne gurin a ce ina ma a ce waccan itaciyar da dabbobi ke tawa su zaka su a ina ma a ce ni ce da kuma ake sare ta aje ayi amfani da ita ina ma a ce wannan ita ne wannan itaciyar saboda jin tsoron haduwarsa da Allah subhanahu wataala kafa kuma manta fa da cikin aljanna a hannunsa an fa bashi cikin aljanna ya rike amma kuma yake wannan magana wa qala qatada al-imam qatada yake cewa balagani anna ababakr qala ya isan min sako ya zo min cewa ababakr siddiq Allah ya kara masa yarda ya ce wadittu anni khadratun tu ta'kuluni ad-dawab yace sai na yi gurin ina ma a ce ni ciyawa ce da dabbobi suke ci duka wannan fa tsoron abinda zai faru gaban Allah subhanahu wataala inda annabin Allah ya ce hatta annabawan Allah suna cikin firgici a wannan lokaci ana cikin tashin hankali yace sai da nayi gurace a ce ni wacawa ce da dabba take ci a hande cawa ba ta da hisabi ko ice bai da hisabi to shi babban tashin hankalinsa yazo Allah yazo ya tambaye sa Abubakar Siddiq ina ce kaza shin kai kaza da kaza duk da cewa ya taba tara sikofin da manzon Allah ce ba wanda zai hada su sai mai imani kuma imani shi yake shiga aljanna da shi kuma shi an bashi cikin aljanna amma tsoron haduwa da Allah jama'a wallahi in har mutum yana tunanin su da Allah ko ina rantsa muku da Allah ba karin mutum bane a wajen Allah mutum ne mai imani ba wanda zuciyarsa take firgita yake shiga cikin zillimi da damuwa da tashin hankali a duk lokacin da ya tuna cewa fa zai tsaye gaban Allah ya tambaye sa daga balagarsa har mutuwa sai mutum mai imani in ko kaga baka irin wannan tunani ko to alama ta cewa babu imani a zuciyarka Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya mana cewa hada Umar bin al-Khattab wannan shine Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda al-khalifatu thani al-faruq wanda annabin Allah ya ce baya hada hanya da shedan idan shedan ya gansa a hanya kaucewa yake yi alladhi farraqa Allah bihi al-haqq wal bayn al-haqq wal batil wanda Allah ya raba da shi tsakanin gaskiya da ƙarya yana cikin al-ashara al-mubashirin bil janna yana cikin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam. wata ranar annabin Allah da da shi da Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab da Uthman dan Affan Allah ya ƙara musu yarda suna saman wani dutse sai dutse ya dan girgiza da su sai manzon Allah ya buga dutsen da sa yace na tsuya kai dutse baka san waye akan ka ba ai wanda suke akan ka annabin Allah ne da kuma siddiqi da kuma shahide guda biyu suwaye waye Abubakar siddiqi ai kowa ya san sa shahide guda biyu Umar dan Khattab da kuma Uthman dan Affan ya baiwa manzon Allah gudumuwa ta da baka tsammani shi ma an bashi cikin aljanna kuma cikin wanda radiyallahu anhu wa radu amma ga Umar dan Khattab ya karanta suratul Tur wa Tur wa kitabin mastur sai da yazo hatta balaga inna azaba rabbika lawaqi tabbas azabar Ubangijin ka mai abkuwa ce fabaka dan khattabu sai ya fashe da kuka kalibi irin jarita da korjini da mazantaka ta Umar dan Khattab amma aya cikin Qur'ani sai yana sauka yana zudda kwalla wani fa yana batare yana yana yana jin haushi to an ci su ne a ƙwallo. gashi ya bata riya dukun dukun ka ce mahaifis ta rasu wai an ci su a ƙwallo? amma duk abin da za karanta masa na alqur'ani to ba zai ratsa zuciyarsa ba ya kuma da mu ai Allah ya faɗa shi ƙur'ani yana ratsa zuciyar masu imani ne baka Allah ya faɗa a farkon anfal ba innamal mu'minu alladhina idza zukira Allah wajlat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu tuhum imana Allah ce masu imani sune wa'inda idan karanta alqur'ani wajlat qulubuhum zuciya tana ratsana tana tsorata tana firkita ana shiga cikin wani hali haka yace Allahu nazzala ahsana alhadith kitaba taqsha'iru minhu مثلا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم masu jin tsoron ubangiji cikin laushi yake yi in ana karanta qur'ani in kaji ana karanta qur'ani baka ji yana ratsa ka to tun wuri kaje kasuwar sai da imani ka so imani to ga dan khattab ya karanta sura ko kawai malam sai ga ya fashe da kuka to ai gabani dan Khatabi ya fara shugaban halitta ya fara ya taba kira abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace iqra alayya alquran karantanin alquran abdullahi yace wa manzon Allah ma'aikin Allah yanzu qur'anin da aka samkan maka ka koya mana bani na in karanta alqur'ani yace ina son naji wani na na karanta alqur'ani kaji mu dan Allah fa an duk duk sautin aran ba wani aran ma a duniya da ya kai manzon Allah zaki da sauti mai kyawu wajen karatun Qur'ani ba duk duniya billahi alladhi la ilaha illa duk alarmomin duniya gaba daya a tara su ba basu yi zakin sautin manzon Allah dai bisa dari ba wallahi wajen karanta ba basu yi ba amma sai ga annabin Allah saboda tawadu da kuma cewa qur'anin ka saurara ma ka ji wannan sauraron ma ibada ce sai ce karanta min yace sai na fara wa manzo Allah suratul nisa niki tarero qur'ani kai da ka san da Abdullahi dan Masudi shi ma ba karami bane gangarau ne ka higwabi ya san qur'ani cikin da wace ya san ba wata aya yace a qur'ani face ya san inda ta saka kuma akan wanda ta saka duk wata aya Qur'ani ya san lokacin da ta sauka akan wa ta sauka mi take bayani duk ya sani tarjumanul Qur'ani kenan Abdullahi dan Mas'ud da afa miki dan Mas'ud ba dan Abbas ba a ah, yace sai na fara karanta masa misali sai na zo can fadar Allah da ya tafa kaifa ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na bika ala haula'i shahida yace sai annabin Allah yace min ya isa ya isa haka ya isa yace ina juyawa sai daga manzon Allah yana zubda wallahi yana kuka in annabin Allah zai zubda hawaye an karanta qur'ani kaga ya ratsa su kenan ko sai na da mu ɗan zamani fiki fiki ko ba yanzu kaga wallahi alazim malam Jabir akwai wanda dai kuka dai na Qur'ani bai taba sa shi kuka ba amma diyar cikin sa sai ta sashi kuka iya cikin sa ta gasa masa aya a hannu ga yazo da shi kai yana hawaye ai duk wani isharar eh, masallaci sai ya share kasuwa kaga hariya karama shina son shina son ta ya sa kudi ya aure ta ki zama hankalinsa biya ya tashi kuma sai duka jarraba ta zo ta hau a kanta, in ba ita matsala ce ya yi mata kaza ya kai uwarta haji ya mu babanta kaza ya wata.. amma duk da haka ta ki son sa amma ba qur'ani qur'ani to ko su da suke karanta da Yesu wanda su suke bada ta a harami dai ko karshe dai ko dakin Allah to ko shi ke karanta ta ke karanta ayoyin kuma zai ji komai ba ka san akwai wani dan afrika da yaje ko dan Niger ne ko dan Najeriya yaje aikin haji daga ana tara umara ce yaje daga ana karatun Qur'ani Laraba na ta kuka yace zurbe su yawa gare shi shi sai <laughs> Allah laihi aga sa kare shi a tambaye sa abu da ake faɗa bane ya sani bane ya sani bane to ga annabin Allah ya fashe da kuka to dan khatab ma da yazo yace da yazo fadar Allah inna azaba rabbika lawaqi kuma malahu min dafi' babu abinda zai tunkure ta insha Allah babu wani abu da zai hana mata faruwa sai fashe da kuka fabaka malan kawai sai shiga kuka washtadda buka'uhu kukansa ya tsananta hatta mar da sai da ya kwanta bai da lafiya saboda tsabar kuka kawai malam kuka yake har lafiya ya kama sa wa'aduhu sai ga mutane suna ziyartar sa ana zuwa ganin sa bai da lafiya ya kasa yi tuwa gida dan khattabu fa wanda an bashi cikin aljanna malam cikin aljanna aka bashi amma ya karanta ayar ta hana masa natsuwa gaba daya inna azaba rabbika lawaqi ya san ya kamar ya san waye Allah kuma ya san abinda Allah yake iya yi ba a ce gashi ya shiga ga hannun Allah subhanahu wataala sai abinda Allah ya yi wannan yasa yake takuka har rashin lafiya ya kama sa har ta kai ana ziyartar sa ana zuwa gidansa ganin sa da lafiya mun bai ci wannan zancen Umar dan Khattab ne bakai. kai malai ce wa qala libnihi wa huwa fi maut ya ce waɗannan su lokacin da yake cikin alamun mutuwa ba ya ga mutuwa ta zo da shi ta zo masa yace wai hak cetonka da khaddi alal ard dora kuma tuna a ƙasa as asahu an yarhamani yace wala Allah Allah ya tausaya min yace wala Allah Allah ya tausaya magabata fa su su in in ana karanta Qur'ani in Qur'ani ya ratsa su kamar ba su ma suke yi bayan ta kibda a ta da manzon Allah cewa Eh, ko sa akwai abin da ake cewa jazaba ko ka san jazaba amma sai jazaba Allah ka san jazaba wala <laughs> jabir jazaba shi ne mutun ya imance ya fadi ya rasa a saboda abin ya raka shi rasa inda yake to su sahabbai da annabi ba haka suke yi ba a'a kuka suke yi kuka suke yi To amma dai an taba samu magabata ciki wanda suna karantawa kamar eh, har ta kai su da mutuwa akwai wanda ake cewa zirara mutum ne wanda malami ne wajen karatun alqur'ani mai girma ya doko ah, abin nan ibn abi dunya ya ka yake cewa ya doko suratul ah, mudaththir mudaththir can da yazo fa idza fa idza nuqira fi naqur take kama jiki ya yanka jiki ya fadi abinda aka yi moto sa kenan firgita yayi ya tsorata Allah yana magana zamu zo nan daga in Allah da cikin karatun daura da zamu yi eh, zamu karanta hadisin yadda ake baiwa mala'iku wahayi malan jal gaba dai firgita suke zubewa suke ba wani mala'ika zai tsaya gaba dai kowa faduwa yake in Allah zai kawo aya zai bada wahayi dukkanin su firgita suke su tsorata su razana to jin wannan fa idza nuqira fi naqub isa ya kama ciki ya fadi ya mutu to mu fa yanzu sai ga suke mutun ya karanta qur'ani sai ka ji ce ni na sarki na sarki musamman ma a tahajjudi da tarawi an ci mun sauke kuma ba abin da ya kara mai fa wallahi sai dagawa ni abin da ka sanfe sai gawa amma abin da ake buƙatar na hararo ma'anar na mutun ya ji har a sana ya kirgita babu wallahi saboda ba yi ba qur'anin karatun tadabburi ba ai da musu ake ka dinga tadabburin qur'anin afala yatadabbaruna alquran tadabbur ake suka dinga yi ai kaga Allah ya ba mutum Qur'ani bai tadabburi ko to hanya ce ta shahalaka wallahi hanya ce ta mutum ya halaka duk wanda Allah ya bai Qur'ani to an bashi hanya ta tadabburi fa akwai sahabban da sai mutum ya kwana dare na karanta aya guda annabi ya taba dare guda yana sallah da aya guda aya guda yake ta maimaitawa saboda cikin ta akwai sako ce sai kullum nake ta ba sabta qur'anin ba a'a hararo ma'anar kaga ce a mun sauke mun tsaye to ko sauke sai ni ina mun kafin ka sauke an riga an sauke ai ba haka bane kafin ka sauke ka riga an sauke dubbe ne min yuka wasu sauka ma su kai wallahi kai ko biyan ka ba za ka yi ba na su imamu shafi abinda suka yi ba za ka iya yi ba shi sallah ta dare kullum qur'ani ne duk tsini sai ya karanta qur'ani malam jabir raka'a bi yake yi a duk dare raka'a farin ya karanta nisfi raka'a ta bi nisfi a watan ramadana kuma kullun sai so bi yake saki qur'ani a watan ramadana kullun kuma qira'a ma at-tadabbur yana karatun kuma tare da tadabburi to ba hikima ba Allah bai sauka da kwanda a sauke ba duk wanda ya je gaban Allah dan bai saki Qur'ani wallahi Allah zai kama shi da laifi amma abinda Allah zai kama ka da laifi ka karanta ba kai tadabburi ba ka karanta ba kai tadabburi ba to me yake sa suna faduwa suna firgita tadabburin Qur'ani ne suna hararo ma'anar ne sai mutun yayi imagine yanzu gashi kaddara kawai gani gaban Allah shi shikenan an kare kawai ko kuma ah, fa iza nuqira fi naqur ana yin busa cikin kabo to wani hali zaka ka a ya halin ka zai kasance a wannan lokacin sai mutun ya firgita ya tsorata saboda jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan shine yabon manta da da magabata su aiki suke tsantsar aiki ba rutu ba wallahi alazim aiki suka yi kuma su akan shi suka rayu kuma akan wannan abun ne Allah ya ba su amma mu kuma sai dan karan uban sanya bu amma ba aiki sai sun ayabe ka akan abun da baka yi ba zaka iya abun da zan faɗawa wa arabu mu shine ku dinga tadabburin alqur'ani ka dinga masu haka asabi suke aya dai aya bi sai sun je sun haddace sun san ma'anarta sun yi aiki su dawo a karanta musu wata amma mufa Allah ya sauke to dan haka jama'a yake cewa qala wailu wailu waila ummi yace naga arkane shine ma'anarsa illam tab illam yaghfir li in har Allah bai gafarta ni ba na shiga uku na lalace yadda ba shi ke ta ko in har Allah bai gafarta yau ba ai in mutun ya je gaban Allah Allah bai gafarta masa zallatikin sa ba saboda kai dan karabu kan karabu da zallat da kurakurai duk abunka duk karatunka duk iliminka duk saninka da alqur'ani sai an same ka da wani kuskure na rayuwa saboda kai dan adam ne ajizi ne to abinda ake da bukatar shine bi hanyar da ya kamata ka bi dan Allah ya yahi maka Allah ya gafarta mana wa kana yamurru bil ayati fi wurdihi bil layl Umar dan Khattab ya kasance yana karanta aya ya biya da aya cikin wuridin sa da dare cikin abin da ya fidda wa kansa yana yi da dare wanda mu yanzu ba ma da wannan wuridin musamman ɗaliban ilimi masu karatu tuka muna da matsaloli wallahi malamai masu karantarwa da wa'azi a kullum abin da ya kamata mu mu mai da hankali kan sa daliban ilimi shine yi wa kanmu fada mu daina hararo laifin wasu kai ka hararo naka ya shikenan kau ka gyara to dan khattabu yana karanta aya wuridin da yake yi da dare yana muraja'a da dare sai biya da aya fatukhifihi sai ta tsoratar da shi fa yabqa fil bayti ayyaman sai ya zauna cikin gida tsawon kwanaki yu'adu ana zuwa ganin sa bai da lahiya yana karanta kwada da sai biyo wata aya sai ya firgitar da shi ya tsorata har ya kamu da zazzabi ya ki kasa fitowa cikin daga cikin gida har ta kai ana zuwa ganin sa wani ya jiki saboda tsabar imanin su yahsabunahu marida ana tsammanin bai da lahiya ne وكان في وجهه رضي الله عنه خطان اسودان من البكاء dan khattab Allah ya kara masa yarda duka wannan zancen zancen imam qatada ne ke kawo wannan haka yato wannan abu dan khattab ya kasance fi wajhihi a huskarsa khattani akwai wasu tire guda biyu aswadani baƙaƙe min albuka'i saboda kuka saboda tsabar zub da hawaye har abun yayi alama wai kun gane ko saboda zubtawan hawayen da ke yawan kukan da yake yi har ta kai ta kawo hawaye sun yi alamu kana gani kamar kamar an tsaga abu kuma duk kuka ne shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa idanu guda biyu Allah ya haranta wa huta su idanu guda biyu ubangiji ya haranta wa huta su ba su ba ba huta ta jahannama ce idan duk ya zubda hawaye dan jin tsoron Allah jin tsoron Allah ya kama ka ka tuna laifinka tarin laifinka kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza sannan kuma ka tuna irin azabar Allah girmanta ka cewa in Allah zai fa yafe maka wannan laifin fa to shi kada yana iya sa mutun ya shiga inda bai iya fitowa cikin jahannama kuma wallahi alazim ku buji da kyau ba wani hadari kamar ka je lahira da haƙin wani akan ka naka in kai Allah gafurun ne yana iya gafarta maka yana iya bibin su ta sakin ka amma kan kuskura ka tafi da laifin wani haƙin wani jere da mahaifinka ne wallahi ba zai yahi maka ba shi yasa manzon Allah ya ba mu labarin wasu mutane guda biyu wani mutum ne yazo wani gari sai ga wani mutum mai hali ya biyo ta gidansa sai ya nemi da maranta masa kuɗi yace bawon Allah ni ban san ka ba ta ya zan ranta maka kuɗi ya kamata ka kawo wanda zai zamanto shaida wakili tsakanina da kai yace in baka sani ba Allah ya sani in baka sani ba Allah ya sani kuma ni shera ta Allah ne ya ba sa kudin da ya ranta masa akai alkawali lokaci kaza sai kawo kudin rada alkawalin zai cika kai kudin yazo ba abin da zai kawo sa jirgin ruwa ne yazo babu jirgin ruwa da zai ya jira yace mun ji alkawali da wannan bawon Allah cewa zan mai masa da kudin sa yau kuma gashi halin ya da kasance sai samu kututturan ichi ko kace ka ta ku haka sai daure kudin a jikin wannan itin sai ce Allah wannan wanda ya ranta min kudin ya tambaye ni waye shi na ce kai ne ya tambaye ni wane ne wakili na kai ne yace ya Allah yadda ya aminta da ni ya bani wannan kudin Allah kamar masa kayansa sai ya juya wannan bawon Allah ya zo inda aka yi alkawalin kudin za su zo mutumin bai zo ba yi gaji da jira yi ga bai zo ba babu dan sako ya mashte zai tafi gida sai ga hoto taron icen yace bari na doka dai tunda bai zo ba akwai lagura ila kaga bayin Allah na gari in kullu suna wa junan su uzuri ko kuma abin da ya lalata ba yanzu shi da rishi wa juna uzuri ba ma da dire da miskalan zarratin ba ma da uzuri yace wala Allah akwai abun da ya hana sa zawwa ya kama hanya zai tafi sai ya dauko ne itacen. sai ga wasiƙa da kuɗi ga sunan rubuci cewa mun yi alfada kiran zo in me maka da ka a yau kuma Allah bai kaddara ban samu abun da zai kani ba amma na danka kuɗin a hannun Allah ya kawo maka washe gari sai wannan mutumin ya samu turki sai ya zo da wannan kuɗin kuma sai ce wani kaji kaji kaji kaji ji abin da hana ni zawwa sai ce amma na turo sako yace wani ai kudin da ka turo wanda ka baiwa ya kawo an kawo kudin Allah ka dankowa ko to Allah ya bani su yace ina jin tsoron da je lahira da haƙin wani a kaina karan jabir kaga magabata wannan su ake cewa masu imani wallahi alazim su ake cewa masu imani mu ta doki rayuwar mu dan Allah ta doki rayuwar mu ni fa yanzu abin da ke bani mamaki da mutane ba da ta amshi mi ka wani sai zaman to shi ta ko amshi bi ka wani ba kai ka bashi ba amshi mi ka wani sai zaman to shi ta sai mutun yayi gerece Allah ya samu wani lafiya Allah ya samu wani lafiya akwai akwai musiba fa malam wa qala lahu ibn abbas abdullahi dan abbas yana cewa da umar dan khattab yace masra allah bika al amsar wa fataha bika al futuh yace allah ya ce kika ta hanyar kafa garuruwa kuma allah ya ce kika ta hanyar bude garuruwa da su da yaki wa fa'ala wa fa'ala kai kaza kai kaza ta zama aikin ne na alkhairi fa qala sai yace wadittu anni anchu ina ma a ce ni dai kawai ina je gaban allah in tsira la ajra wala wizra ba Lada ba zunubi duk abun da ne kada a bani lada kuskure na kuma kada a bani zunubi ni dai a ce dai in shiga aljanna ina ma a ce in dai tsira gaban Allah ba ladan abun da ne kuma ba zunubi ka hukumanta ba shi ba dai an bashi taken aljanna a hannu yana wannan gori malai ce wa hadha Uthman ibn Affan wannan kuma Usman dan Affan ne Allah ya kara masa yarda kana idza waqafa ala qabrin ya kasance in ya tsaya ga kabari ya buki zub da hawaye yake Ina kuka yana tana cewa fa gashi wata ran shi ma yar suka kawo wannan za a kawo shi haka duk abin da ka mallaka ba kudin ba matan ba ayyan ba komi ka shi ka zo daga kai sai aikin ka. in ya tuna wannan za a kawo shi kuma gashi nan wannan hurifa karibi ko ina ana sa mata wuta amma banda makabarta kaza wani lantarki a makabarta sai ta dista balantana a ce ba ya kamata a yi wa mutum a yi masa installation kin kilim ba wani kilim da za a sanya mutu bannan kudi ba wanda zaka ba bannan kudi wallahi dan kana mutuwa kudin ga sun zama na na su hajjia ba zaka bani wallahi eh, ba na su hajji ai na faɗa haka ne ko ta ai gidan mai kudi dai ake gasar aihuwa su tambaya ritar sai ba a tazara iyali <laughs> Allah Allah ya dace da mu eh ga ana maka ta talaka ne ga ana yashi gidan a ci ta fata ta ta ta su ta kaura ta yi tashi baka da kolala ne miskin kake wallahi to dan dan eh, affan Allah ya kara masa da idan ya tsaya akan kabari ya buki malam kuka yake yi hatta ya bal hatta yuballu eh, yaballu lihiyata asse ge manya sa ta jika da hawaye ka ce wanka yayi saboda yadda gemen ya jika da ruwa wa qala yake cewa law annani bainal jannati wan nar da za a ce tsakanin tsakanin aljanna da wuta ba ni aljanna ba ni wutar la adari ila ayyuhuma yu'mar bi ban san ta ina za a yi umarni ni ba aljanna za a kai ni ko wuta gani dai ina ganin aljanna kuma gani ina ganin wutar ina tsakiya amma ban san ba ina za a kai ni yace lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyi ayyuhuma asif yace wallahi da na zabi na to toda na to habbi na to kasa gabanin a yanke shawarar ga inda za a kai saboda firgici da tsoron abin da zai faru gaban Allah subhanahu wataala Allah ka samu wani lafiya da kuma nan ya kamata mu kwana ko a kasancewar wannan gaba tana da yawa ta tanta Abubakar Ali bin Abi Talib abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya jidda da imani a cikin zukatanmu Allah ka jidda da imani a cikin zukatanmu Allah ka samu ci nasara tsayuwa gaban ka Allah ka mana hisabi hisabi mai sauki ya Allah ka samu dace da karɓar littafin wani aiki da hannun dama Allah ka sanya ƙarshen al'amarin shi da shiga aljanna Allah ka sanya ƙarshen al'amarin da dacewa da gidan aljanna duk abin da zai tawo firgici da tseko a ina alkiyama mu da shigan mu aljanna Allah ka kasa da mu da shi Allah ka sada mu da shi Allah ka samu wani lafiya kuma ka gafarta muna Yan uwa in Allah ya da wannan satin ranar alhamis wannan 14 da juma'a 15 in Allah ya kaddara ya nuna muna akwai daura da zamu gabatar zango na biyu da ci gaba da littafin kitabut tauhid na Muhammad bin Abdul Wahhab da zamu gabatar a masallacin Darul hadis da yake unguwar Tsimitau a tsakanin sallar magariba da sallar isha da kuma in an yi isha za a dora a samu awa guda don a samu mu samu abin da zamu iya yi Allah subhanahu wataala ya dace da mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh